Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախորbanությունների մասին համարոտ։ Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարձությունների շփման գծում հակառակորդը տարբեր հրաձգային զինատեսակներից խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը։ ԼՂ նախագահը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բժիշկների հաճախակի այցելություններն Արցախ։ Կայացել է ԼՂ նախագահային կից համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Վարչապետ Արայիկ Հարությունյանն աշխատանքային խորհրդակցություն է անցկացրել Հադրուտ շրջկենտրոնում։ Գյուղնախարարությունում ամփոփվել են հացահատիկայների բերքահավաքի նախնական արդյունքները։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները կշարունակեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման աշխատանքը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Հուլիսի 22-ի լույս 23-ի գիշերը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հրադադարի պահպանման ռեժիմը հակարակորթի կողմից խախտվել է 18 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 200 կրակոց, այդ թվում դիպուկահար հրացաններից 43 անգամ։ Հուլիսի 23-ին ժամը 00:10-ի սահմաններում Հակարակորթի կողմից արձակված կրակոցներից Պաշտպանության բանակի հարավ-արևելյան ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում վիրավորում է ստացել պայմանագրային զինծառայող 1991 թվականին ծնված Մհեր Վանիկի Զիլոյանը։ Ինչպես հայտնում են ԼՂ Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, վիրավորում ստացած զինծառայողն անմիջապես տեղափոխվել է զինվորական հոսպիտալ, նրա վիճակը գնահատվում է բավարար։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում իրականացնել մարտական դիրքերի հուսալի պահպանություն։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ընդունել է ԼՂ արտաքին գործերի նախարարության կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմին եւ շնորհավորել կառույցի 23-ամյակի կապակցությամբ։ Բակո Սահակյանը կարևորել է նախարարության բարդու պատասխանատու աշխատանքը, մաղթելով բոլորին հետագա հաջողություններ։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ ճապազրույցում հանրապետության արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը մասնավորապես ասել է. Արտաքին գործերի նախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ արժանացան ընդունելության հանրապետության նախագահի մոտ, որը մեզ փոխանցեց իր շնորհավորանքները, տեղի ունեցավ շատ բաց եւ անկեղծ զրույց, որի ընթացքում նախագահան ոչ միայն փոխանցեց մեզ իր տեսակետները, թե որ ուղղությամբ հատկապես պետք է շարունակենք մեր աշխատանքները, այլ նաև փորձեցինք որոշակի կերպով ամփոփել կատարված աշխատանքների արդյունքները, մտքեր փոխանակել հնարավոր քայլերի մասին, շատ արդյունավետ եւ արժեքավոր հանդիպում էր։ Արտաքին գործերի նախարարությունը միշտ եղել է, կա եւ կլինի իր պարտականությունների նվիրված, իր պարտականությունները կատարող մի կառույց, որի նպատակն է ոչ միայն նպաստել մեր արժե դրված հիմնական երկու խնդիրներին, դա է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչումը եւ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակարդության խաղ կարգավորումը, այլ նաեւ արտաքին քաղաքական դաշտում ունեցած բոլոր խնդիրներում լինել նախահարցակ, լինել կառուցողական եւ առաջ տանել մեր հանրապետության շահերը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Նախագահ Բակո Սահակյանն այսօր ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության Շահումյանի շրջանային բաժնի պետ ոստիկանության փոխգնդապետ Ռոմա Հարությունյանին շնորվել է ոստիկանության գնդապետի կոչում։ Արցախի Հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը հուլիսի 22-ին ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բժշկական հաստատությունների մի խումբ ղեկավարների եւ բժիշկների։ Քննարկվել են Հայաստանի եւ Արցախի բժշկական հաստատությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է Հայաստանի Հանրապետության առաջատար բժիշկների հաճախակի այցելություններն Արցախ, նշելով դրանց դրական ազդեցությունը բնակչության բժշկական սպասարկման որակի բարձրացման եւ առողջապահության ոլորտի հետագա զարգացման վրա։ Հանդիպումից հետո լրագրողների հետ զրույցում Իզմիրյան բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արմեն Չարչյանն ասաց, որ իրենց նպատակն է օգնել արցախցիներին։ Նախագահի հետ քննարկվեց այդ խնդիրը, Եվ ամենակարևորը նա էր, որ մենք եկանք մի եզրահանգման, որ սա պետք է լինի շարունակական, որտեվ շարունակականը իր էֆեկտիվությունը ցույց կտա։ Այս պահին կարծում եմ բժիշկները բոլորն էլ պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետության, որպիսի սատար կանգնեն մեր Արցախի ազգաբնակչության։ Հանդիպանը մասնակցում էին ԼՂ առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի ղեկավարությամբ հուլիսի 22-ին տեղի ունեցել ԼՂ նախագահային կից համանդրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի հերթական նիստը։ Խորհրդարանի մամլոցարայության հաղորդմամբ հաշվի առնելով համանդրական բարեփոխումների գործընթացի նախապես սահմանված եւ հետագայում շտկված ժամկետները, հանձնաժողովը քննարկվել է հայեցակարգի նախագիծը հանրային քննարկումների միջոցով հանրությանը ներկայացնելու միջոցառումների կազմակերպչական ու տեխնիկական հարցերը։ Մտքերի փոխանակության արդյունքում որոշվել է, որ հաջորդ շաբաթվա ընթացքում հանձնաժողովը համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի շուրջ հանրային քննարկումներ անցկացնելու քաղաքական կուսակցությունների, մտավորականության, գիտական շրջանակների, դատական համակարգի, տարածքային կառավարման պատասխանատուների, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների ու երիտասարդական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Հանդիպումների ժամանակացույցի ու վայրի մասին կհաղորդվի լրացուցիչ։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Խարությունյանը հուլիսի 22-ին աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրել Հադրուտ շրջենտրոնում վարչակազմի եւ համայնքների պատասխանատուների մասնակցությամբ։ Հերախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Որովարտային հարցերի շարքում քննարկվեցին 2016 թվականի բերքահավաքի արդյունքների եւ 2017 թվականի բերքի տակ կատարող աշխատանքների ուղղությամբ կատարող աշխատանքների մասին հարց։ Վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության հողաշինարարության եւ օգտագործման բաժնի վարիչ Ստեփան Հակոբյանը մանրամասը ներկայացրել ձեր քաղաքի արդյունքները։ Ըստ բաժնի վարիչի շրջանում կատարվել է 10059.1 հեկտար աշնանացան, որից 7602 հեկտարը պետական պաշտային ֆոնդի վարձակալված բարելավելով 2016 թվականի հուլիսի 22-ի վրա շրջանում կատարվել է 9866 հեկտար հունձ, Հեկտարի միջին բերքատվությունը կազմել է 27.5 ցենտներ։ Բնական աղետներից չի ընդվել 261.2 հեկտար աշնանացան տարածքներ։ Կրդերներից տուժվել են 5.8 հեկտար գարու եւ 6.1 հեկտար ծորենի տարածքներ։ Նշեց բաժնի վարիչ։ Միաժամանակ նշեց, որ 2016 թվականի մայիսի 17-ին եւ հունիսի 6-ին ուժեղ համազգեստությամբ տեղացած կարկուտում եւ հորդ անձերները վնաս են հասցրել գյուղատնտեսական կուլտուրաների ցանքերին բազմամնա տնկիներին Վարչամուղի համակարգի բժվել են բնակելի տները հասարակական նշանակության շենքերը։ Կարայ Քալուսյանն ներկայացած ցուցանիշները վերաբերող հայտնել իր դժգոհությունը։ Բերքի մշակման աշխատանքները տնտեսավարողների կողմից գտնվում են բացի թողի վիճակում։ Այդ արդեն նա արտահայտել իր դիտարկումները։ Բերք հավաքից հետո անպայման պետք է կատարվի հողի հերթի աշխատանքներ։ Այդ ուղղությամբ շրջանում անբավարար աշխատանք է կատարում նշեց վարչապետը եւ հորդորեց համայնքների ղեկավարներին ձեռնամուխ լինել երկի աշխատանքներին։ Օրտանցյան աշխատանքները ամփոփեց վարչապետը։ Նա մեկ անգամ եւս կարևորեց նա հաշնացանի նախապատրաստական ուղղությամբ տարվող աշխատանքների արդյունավետությունը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Գյուղատնտեսության նախարարությունում ամփոփում են հացահատիկայիների ավարտին մոտեցող բերքահավաքի արդյունքները։ Բելալալյանի ռեպորտաժը։ Բերգահավաքի ցուցանիշները գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը գոհացուցիչ է համարում մոտ 60000 հեկտար ընդհանուր ցանքատարածությունների մեծ մասը 35000 հեկտարը ծորենի, իսկ մնացածը գարու արտերեն։ Միջին բերքատվությունը կազմում է 25 ցենտներ։ Ցավոք այս տարի նույնպես չի հաջողվել զերծ մնալ վնասներից կարկուտից վնասվել է 4000 հեկտար ծորենի ցանքատարածություն, սակայն ավելի մեծ վնաս են հասցրել հորդարատ անձրևները, որոնց պատճառով արցանագրվեց ծորենի բերքի միջև 25% եւ գարու բերքի միջև 35% կորուստ։ Այս տարի ժամանակին ձեռնարկած հակահրդեհային աշխատանքների շնորհիվ հնարավոր եղավ հրդեհների վտանգը կանխել, տեղեկացնում է գյուղնախարարը։ Մենք իրականացրեցինք կանխարգելիչ կարդեային միջոցառումներ, նախապես տանգավոր մասերում, ավելի բարթամ մոլախոտած վայրերում կատարեցինք քիմիական եղանակով մոլախոտերի դեմ պայքարի աշխատանքներ, կատարեցինք միշտ դաշտյան ճանապարհների եզրերում կարդեային միջոցառումներ, նույնպես քիմիական ճանապարհով հերբիցիդների միջոցով մաքրեցինք մոլախոտերը, այնուհետև հին ավանդական ձևով վարի միջոցով նույնպես մեկուսացրեցինք այդ տարածքները, որի արդյունքում Փարքաստո լուրջ խնդիրներ չունենք։ Այն որ հողամշակներից շատերը սովորություն ունեն բերքը հավաքելուց հետո հրդեհել ծղոտը մտահոգիչ խնդիր է մնում նախարարության համար ամենից առաջ այն པարզ պատճառով, որ հրդեհն այդ հողատարածքից կարող է անցնել դեռևս չհանձված ցանկատարածություններ։ Նախարարությանը մասնակիորեն հաջողվել է կանխել նաև դրանով պայմանավորված հրդեհների բռնկման վտանգը եւ բացատրական աշխատանքներ տանել հողամշակների հետ։ Վերացնել թյուրքարցիկը, թե արտերում ծղոտի հրկիզումը օգտակար է հող solving ծղոտը ինքը իրենից ենթադրում է շատ արժեքավոր օրգանական նյութ, որը անհրաժեշտ է հողին։ Ինքը ծղոտը առանց հայրելու շատ ավելի օգտակար է, համարվում է օրգանական նյութ, հողում անհրաժեշտ օրգանական նյութի հիմնական գլխավոր մատակարարը։ Եվ այրել այդքան մեծ հարստություն, որբիսի ունենալ շատ չնչին քանակությամբ ֆոսֆորական եւ կալիումական պարարտանյութ, այն դեպքում, երբ նման պարարտանյութները շատ ավելի մաչելի վիճակում, անքային պարարտանյութի տեսքով մենք անվճար տրամադրում ենք հողօգտագործողներին։ Հողօգտագործ օգտագործողին մենք չենք կարողանում օրգանական նյութեր տրամադրել կամ օգտագործողը որևէ այլ տեղից ի վիճակի չի այդքան մեծ քանակությամբ օրգանական նյութ եւ այդքան հեշտ ճանապարհով հող ներառ։ Ծողոտն արելու միջոցով գրծողների դեմ պայքարը Արամ Մխոյանը նույնպես անհիմն է համարում։ Հողում կան բազմաթիվ վնասատուներ։ Այս միջոցով մենք ընդամենը կարողանում ենք վերացնել դրանց շատ չնչին մասի 1-2 տեսակ վնասատուների։ Բայց հրդեհի արդյունքում մենք հողում վերացնում ենք հողի համար ամենագլխավոր, ամենաօգտակար հողի մեջ եղած միկրոօրգանիզմները։ Գյուղնախարարությունն այս հարցի լուծումը չի սահմանափակում միայն խորհուրդներով։ Ընդունվել է հստակ որոշում, որին պետք է հետևեն բոլոր հողօգտագործողները։ Բոլոր այն հողօգտագործողները, որոնք փորձեն ծղոտը այրել, նրանք ընդհանրապես կձերկվեն պետական բոլոր տեսակի աջակցություններից։ Արամ Մխոյանը մեզ ձերկ բերում է համարում հողի մշակման կանոններին հետևելու հողամշակի մոտ ձևավորված ավանդույթը, ինչն էականորեն ազդում է բերքատվության ցուցանիշների վրա։ Այդ մասին են խոսում նաև վերջին երկու տարիներին արցանագրված բերքի ցուցանիշները։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահները կշարունակեն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման աշխատանքը։ Այդ մասին ասել է ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հաջորդ հանդիպման ճշգրիտ ժամկետը հայտնի չէ։ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահները իդեմս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի եւ Ֆրանսիայի կնպաստեն կողմերի միջև բարձր մակարդակով երկխոսության շարունակմանը եւ կշարունակեն աշխատանքը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի նախագահների հնարավոր հանդիպման կազմակերպման ուղղությամբ հայտարարել է Օրլիքը։ Ավելի շուտ կուր գետը կթափվի Սև ծով, քան Ղարաբաղը կհայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի մեջլիսի փոխնախագահ Զիաֆատ Ասկերովի հայտարարությունը, թե Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը կարող է լուծվել բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը պետք է լուծվի Հելսինկյան 3 սկզբունքների հիման վրա՝ ժողովրդների ինքնորոշման իրավունքը, հանրապետության տարածքային ամբողջությունը եւ ուժի չկիրառումը։ Հենց դա են պնդում միջազգային միջնորդներն ու հայկական կողմը։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն Ադրբեջանը չի որոշում, այլ միջազգային հանրությունը հաշվի առնելով ու հիմնվելով Արցախի ժողովրդի կամքի վրա եւ այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող։ Իդեպ այդ մասին նշում է ոչ միայն հայկական կողմը, այլև Մինսկի խմբի համանախագահները եւ համանախագահ երկրների ներկայացուցիչները, ասել է Շարմազանովը։ Ռուսական լենտակետ Ռուկայքը հրաժարվել է հրապարակել Ռուսաստանի Դաշնությունում Ադրբեջանի դեսպան Փոլադ Բյուլբյուլ Օղլիի պատասխանը Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հուլիսի 20-ին լենտակետ Ռուն հրապարակել էր Բակո Սահակյանի հարցազրույցը, որտեղ ԼՂ նախագահը ներկայացրել էր Ղարաբաղյան հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը եւ նշել, որ ԼՂ ճանաչման հարցը ժամանակի խնդիր է։ Հրապարակումից հետո Ադրբեջանի դեսպանությունը ցանկություն էր հայտնել պատասխանել Բակո Սահակյանին եւ խմբագրություն էր ուղարկել դեսպանության դիրքորոշման վերաբերյալ հոդված։ Սակայն խմբագրությունը հրաժարվել է հրապարակել դեսպանության մեկնաբանությունն այս հարցի վերաբերյալ, առաջարկելով դեսպանից նույնպես վերցնել հարցազրույց, առաջադրելով այն հարցերը, որոնք խմբագրությունը հարկ կհամարի տալ։ Հայաստանի Պարեկապահական ծառայության գնդում գտնվողների սննդի դեղորայքի հետ կապված հարցերը կարգավորում են։ Այդ մասին թերթկետ.am-ի հետ զրույցում ասաց ԼՂ падգամավոր Արցախի հերոս գեներալ Վիտալի Բալասանյանը։ Սննդի դեղորայքի բժշկական օգնության հետ կապված հարցերը կարգավորում են։ Ես նաև բժշկական խումբ եմ ուղեկցել, կատարվել է անհրաժեշտ բժշկական ողջ օժանդակությունը, ասել է Վիտալի Բալասանյանը։ Մոսկվան դատապարտում է Երևանում ոստիկանության շենքի զինված գրավումը ու աջակցում Հայաստանի իշխանությունների ձեռնարկած քայլերին։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Մենք վճռականապես դատապարտում ենք Երևանում հուլիսի 17-ին ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գնդի շենքի զինված գրավումը։ Դրա հետևանքով զոհվել է Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինների աշխատակից, անընդունելի ենք համարում այդ քրեական դրսևորումները, որոնք կարող են անմիջական սպառնալիք ներկայացնել հանրապետության քաղաքացիների կյանքին ու անվտանգությանը, ասել է դիվանագետը Մոսկվայում ճեպազրույցի ժամանակ։ Հույս ունենք, որ դրանք թույլ կտան ամենամոտ ժամանակներում հանգուցալուծել իրավիճակը, ազատ արձակել պատաններին, միջադեպի սպառիչ հետաքննություն անցկացնել ու պատժել մեղավորներին, ասել է Զախարովան։ Գերմանիայի Մյունխեն քաղաքում Օլիմպիա առևտրային կենտրոնի մոտ 3 տեղի ունեցած զինված հարձակման հետևանքով 9 մարդ է սպանվել, 16-ը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Տեղի ունեցածի դրդապատճառները դեռ հաստատված չեն։ Ոստիկանության տվյալներով հրաձիգը գործել է միայնակ եւ հավանական է ինքնասպան է եղել։ Նշենք, որ ուրբաթ երեկոյան զինված անձը կրակ է բացել Օլիմպիա առևտրային կենտրոնի մոտ։ Մյունխենի ոստիկանությունը կարծում է, որ նա ատրճանակ է գործածել։ Հարձակումից հետո նա հայտնվել է քաղաքացիական բարեկային ծառայության աշխատակիցների կրակի տակ։ Ավելի ուշ ոստիկանները հայտնաբերել են հարձակվողի մարմինը։ Այս պայն քննության ձեռքի տակ եղած տվյալներով Կասկածյալը Մյունխենի 18-ամյա բնակիչ է Ծակումով Իրանից։ Լրագրողներին հայտնել է Մյունխենի ոստիկանապետ Հուբերտուս Անդրեն։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամատություն, երեկոյան ժամերին հնարավոր է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է ուժգնացում 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 16-ից 20, ցերեկը 25-ից 29 աստիճան տաքություն։